նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հերոստատեսության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի պետնախարարի մոտ։ Արայիկ Խարությունյանը ձեռք է վերել պայմանավորվածություն Ղարաբաղ տելեկոմի մենաշնորի վերացման եւ սակագների նվազեցման վերաբերյալ։ 30 տարի առաջ ուծվել է Վերձորի Սուրբ Համբարձուն եկեղեցին։ Այսօր Վանաստեղծ Արցախյան ազատամարտի հերոս նահատակ Կոմիստաս Հակոբյանը կդառնար 46 տարեկան։ Այժմ ասիվ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Արցախում, հունիսի 1-ին նշում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի երեխաներ, այսօր ձեր տոնն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Ես ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր ծնողներին, տատիկներին ու պապիկներին այս ուրախ ու հրաշալի տոնի կապակցությամբ։ Արցախում իրականացվում են տարբեր ծրագրեր ուղղված ձեր առողջության ու կրթության հետ կապված խնդիրների լուծմանը, կառուցվում ու վերանորոգվում են հիվանդանոցները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները, մարզական ու մշակույթի օջախները, այգիներն ու պուրակները։ Այսուհետ էլ արվելու է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի դուք ապրեք անհոգ ու երջանիկ, ապահով ու բարեկեցիկ, որպեսզի ձեր մանկությունը լինի խաղաղ ու անամպ, լի ամենավառ գույներով ու թանկ հիշողություններով։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ թանկագին փոքրիկներ եւ մաղթում քաջառողջություն ու մեծագույն հաջողություններ ձեր ամբողջ կյանքի ճանապարհին, ասված է նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Հունիս մեկյան առավոտը ավանդույթի ուժով Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում է հավաքել մեծ ու փոքրին։ Տոնական Երուզեր է։ Ոմանք ուղակի զբոսնում են լսում բեմահարթակում ելույթ ունեցող երեխաներին, մանկապարտեզների խմբակների, դպրոցականների ու տարբեր մշակութային օջախների սաներին, ոմանք էլ հետևում են ստեղծագործող երեխաներին, որոնց ձեռքի տակ մոխրագույն ասֆալտը հետսետ է պատվում է գույն նզգույն նկարներով ու մանկական երևակայության պատկերներով։ Այսօր երեխաների օրն է։ Ես բոլոր երեխաներին մաղթում եմ հաջողություն խաղաղություն, խաղաղություն։ Այս նկարի անունը դրել եմ երեխաների օրը։ Ես նկարել եմ խաղաղություն, խաղաղ մանկություն։ Փոքրիկ հարցախույզ անցկացնելով բարձեցինք, որ մեծ ու փոքր բոլոր երեխաներն էլ գիտեն, թե որն է տոնի խորուրդը։ Հատկանշական է, որ ավելի փոքրերը հունիսի 1-ը սիրում են հատկապես նրա համար, որ արդեն տաք է ու կարելի է պաղպաղակ ուտել։ Իսկ այն հարցին, թե հատկապես ինչից պետք է պաշտպանել երեխաներին, 5-րդ դասարանի աշակերտուհի Տաթևը պատասխանեց. Երեխաներին պետք է պաշտպանեն պատերազմից, սահմանում կանգնած զինվորները պետք է պաշտպանեն եւ երեխաները պետք է մեծանան հայրենիքում, նրանք ոչ մի բանից չպետք է վախենան։ Արցախի երեխաները խաղաղություն են մաղթում աշխարի բոլոր երեխաներին։ Նրանք ցանկանում են, որ նույնիսկ ադրբեջանցի իրենց հասակակիցները խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ Ցանկանում եմ երջանկություն, խաղաղություն աշխարհի բոլոր երեխաներին, նույնիսկ ադրբեջանցի երեխաներին, ով խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ Երեխաներին շնորհավորել ու բարեմաղթանքի խոսք են հղել նաև մեծերը։ Օրվա առիթով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երեխաներին ու կամենալ առաջի հերթին խաղաղություն աշխարհին, որպեսզի մեր երեխաների մանկությունը անցնի խաղաղ պայմաններում։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսկ այժմ լսենք հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանին։ Ինչպես տեղեկացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրանից, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ տոնական միջոցառումները սկսվել էին դեռևս նախորդին հադրուտի մանկապատենական սերտագործական կենտրոնի տարեվերջին համերգ հաշվետվությամբ։ Ազատության հրապարակում կազմակերպվին կապտամեկարչություն խաղաղ երկինք հայ մանուկների խորագրով։ Անցկացող միջոցառումների հուշագրավեր զվարճալի ծրագրեր, սիրված մուլտ հերոսների մասնակցությամբ։ Այնուհետև կկազմակերպ գտնեն տոնական ճոխ համերգ Դեզախ Ժորժիկային համույթի, Ադրուտի արվեստի դպրոցի եւ մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի սաների մասնակցությամբ։ Կկազմակերպվի նաեւ սպորտային միջոցառումներ, հետանիվավազք։ Մնում է շնորհավորել Արցախի բոլոր երեխաներին, երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ, ցանկանալ նրանց բոլորին երջանիկ մանկություն, կապույտ ու խաղաղ երկինք ամենայն լավն ու բարին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրն է։ Այդ կապակցությամբ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգու Նիկոլ Վովահի Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբի մանունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ սերնդյան օրվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ հաջողություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արչեւ ծառացած ռազմավարական բոլոր խնդիրների հաջող լուծման գործում։ Իփարս հայոց անկախ պետականության եւ մեր ժողովրդի խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք ձեզ եւ ձեր բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ հղել Արցախի հերոստատեսության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Արցախի հերոստատեսության հարգելի աշխատակիցներ, ի սրտե շնորհավորում եմ բոլորիդ Արցախի հերոստատեսության 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Սա նշանակալի իրադարձություն է հանրապետության կյանքում։ Արցախի հերոստատեսությունը մեր ազգային ազատագրական շարժման հասակակիցն է։ Այն ծնունդ է առել հենց 1988-ին, երբ Զարթոնքեր ապրում հայ ժողովրդի ազգային ոգին, նրա պայքարը հանուն հայրենի հողում ազատ ու անկախ ապրելու, սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու, հանուն մեր երեխաների հայեցի դաստիարակության եւ նրանց պայծառ ու հուսալի ապագայի, եւ այդ գործում ուրույն դերակատարություն ունեցավ Արցախի հերոստատեսությունը։ Անգնահատելի է հերոստատեսության աշխատանքն Արցախյան պատերազմի տարիներին։ Առաջնագծում կանգնած զինվորների հետ միասին լրագրողները մարտնջել են մեր ժողովրդի ազատության ու անկախության համար։ Մենք միշտ հիշում ենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքն են տվել հանուն հայրենիքի։ Հավերժ փառք մեր նվիրյալներին։ Ես խորին երախտագիտություն եմ հայտնում հերոստատեսության վետերաններին, ովքեր կանգնած են եղել նրա կայացման ու զարգացման ակունքներում, իրենց ներդրումն են ունեցել բարի ավանդույթների ձևավորման եւ դրանք երիտասարդ սերնդին փոխանցելու գործում, եւ նրանց, ովքեր այսօր էլ իրենց արհեստավարժ ու անձնվեր գործունեությամբ անում են հնարավորը, որպեսզի մենք ունենանք բարձր որակի եւ արդիական հերոստատեսություն։ Ձեր ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ մեր քաղաքացիներն Արցախի տարբեր անկյուններում կարողանում են հաղորդակից լինել հանրապետության առօրյային եւ աշխարհակաղակական իրադարձություններին։ Հերոստատեսության միջոցով Արցախի կյանքը, երկրում տեղի ունեցող զարգացումները ներկայացվում են նաև Մայր Հայաստանում, Սփյուռքում եւ արտերկրում, ինչը շատ կարեւոր է մեր երամիասնության ամրապնման, արտաքին աշխարհին Արցախի մասին բազմակողմանի տեղեկատվություն ներկայացնելու եւ մեր երկիրը ճանաչելի դարձնելու տեսանկյուններից։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր էլ հերոստատեսության արչև ծառացած են բարդ ու կարևորագույն խնդիրներ։ Դրանց լուծումը պահանջում է աշխատանքների, մոտեցումների ու տեսլականի մշտական կատարելագործում եւ բարելավում, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Վստահ եմ, որ դուք կանեք հնարավորը ձեր չափազանց պատասխանատու ու հայրենանվեր առաքելությունն արդյունավետորեն իրականացնելու ուղղությամբ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ Հիշարժան Հովելյանի կապակցությամբ եւ մաղթում քաջառողջություն, նորանոր հաջողություններ ի նպաստ մեր հայրենիքի ու ժողովրդի, ասված է նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի հանրային հերոստարադիո ընկերություն Փակ Բաշնետիրական ընկերության ինժեներ Բորիս Ղարայանն ընկերությունում իր գործունեությունը սկսել է 1996 թվականից եւ այսօր էլ անում է հնարավորը եթերում բարձր որակ ապահովելու համար։ Պաշտպանության բանակից զորացրվելուց հետո անցել եմ աշխատանքի հերոստաընկերություն որպես ինժեներ։ Շուրջ 22 տարի ինչ աշխատում եմ հերոստաընկերությունում Այս տարիների ընթացքում բավականին փոփոխություններ են կատարվել, որոնց համիջական մասնակիցն եմ եղել եւ ես։ Սկզբնական շրջանում աշխատել ենք սուղ պայմաններում։ Ընկերությունը հագեցած չէր տեխնիկապես։ Այս տարի ընկերությունը հագեցվեց ժամանակակից սարքավորումներով։ Մենք անցել ենք HD համակարգի, որը գտնվում է երրորդ հորիզոնականում 7 հորիզոնականների մեջ աճման կարգով Հետևաբար ավելի արդյունավետ է դարձել մեր աշխատանքը։ Շնորհավորում եմ հերոստանգերության բոլոր աշխատողներին, հերոստադիտողներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը երեք աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել Բերքահավաքի ընթացքի վերաբերյալ։ Զեկուսմամբ հանդես է եկել գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, հայտնելով, որ արդեն կատարվել է 1443 հեկտար կարու հունց, միջին բերքատվությունը կազմել է 21.4 ցենտներ։ Ժիրայր Միրզոյանը ներկայացրել է նաև գարնանացան աշխատանքների ընթացքը։ Խորհրդակցությանը քննարկվել է նաև գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից գարու գնի սահմանման հարցը։ Քննարկվել է նաև Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի նկատմամբ իրավաբանական անձանց ու քաղաքացիների տարբեր տարիներին ունեցած պարտավորություններից կուտակված շուրջ 400 միլիոն տույժերի եւ տուգանքների հարցը։ Պետնախարարը նշել է, որ հարցի շուրջ իշխանությունները կայացրել են հունիսի 1-ից դրանք ամբողջությամբ ներելու մասին որոշում։ Երեք տեղի ունեցել պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանի մամլոասուլիսը, որտեղ իշարս այլ հարցերին նաև անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակպաշտպանական ընկերության սեփականատիրոջ հետ վերջերս ունեցած բանակցությունների արդյունքներին Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը մամլոասուլիսին ներկալարագրողներին հայտնեց, որ հաշվի առնելով եւ ընդառաջելով վերջին շրջանում Ղարաբաղ տելեկոմի մատուցած ծառայությունների կապակցությամբ հանրության շրջանում առաջացած դժգոհություններին, օրերս անձամբ հանդիպել է Ղարաբաղ տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականատեր Ֆիրտաշի հետ, որի արդյունքում ձեռք են բերվել նոր պայմանավորվածության։ Մասնավորապես Ընդամենը 2-3 օր առաջ եղել է արտասահմանում ներդրողի երկրում եւ ունեցել ենք բանակցություններ։ Ծանր, բայց արդյունավետ։ Ծանր, որովհետեւ ներդրողը պահանջում է բարեխիղճ կամ չգիտեմ, բավարար վերաբերմունք մեր կողմից իր ներդրած գումարի վերադարձի շահութաբերության առումով եւ նաեւ նույնիսկ ասում այդ վատ պիտակները, որ կպցնում ենք, համարում է չհիմնավորված։ Պետնախարարը հայտնեց նաև, որ պաշտոնական նամակներով դիմել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 3 կապի օպերատորներին Արցախում կապի եւ հերահաղորդակցության ոլորտում ծառայություններ մատուցելու առաջարկով։ Մրցակցային դարձնելու, ազատականացնելու եւ ավելի զարգացնելու նպատակով առաջարկում ենք համապատասխան ծրագիր, դրումներ եւ ծառայություններ ներկայացնելու միջոցով իրականացնել հերահաղորդակցության ծառայությունների մատուցման Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Այսինքն մենք հրավիրում ենք Հայաստանի երեք օպերատորներին, որ շատ են քաշ պատրաստ են գալ։ Աֆիցիալ են գրում, Ինչ վերաբերում է սակագների նվազեցմանը, ապա Արայիկ Հարությունյանը հավաստիացրեց, որ Ղարաբաղ Տելեկոմը նախատեսում է բջջային հեռախոսակապի գործող բաժանորդավճարը սեպտեմբերին նվազեցնել 50%-ով։ Իսկ բջջային հեռախոսով հաղորդակցության ռոպեավճարի եւ Հայաստանի հետ ռոումինգի սակագները 20%-ով։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսից կունենանք ինտերնետային բաժանորդների համար բավականին ընդունելի առաջարկություններ։ Եկ հուլիսի 1-ից 5% սակագները որոշ ծառայությունների իջնում է Եվ այդ նույն ծառայությունների սակագները իջնելու է նաև սեպտեմբերի 1-ից լրացուցիչ 15%-ով, այսինքն 5+15 նշանակում է 20%-ով։ Ասուլիսին հնչեցին մի շարք այլ հարցեր եւս, որոնց կանդրադառնանք մեր վաղվա թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ 30 տարի առաջ բացվել եւ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ օծվել է Բերձորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Գարնան վերջին օրը Մարտաշատեր Պետրորի Սուրբ Ամբարտման եկեղեցում։ Այստեղ էին շրջանի առաջին եւ ներկայիս ղեկավարներն։ Եկեղեցու ոցման 20-րդ տարեդարձի արդիվ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ Շուշիի հոգևոր առաջնորդ Տեր Անդրեասի Ձեռամբ եւ Սարգսակների օգնությամբ։ Ինչպես նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի փոխ թեմակալ Գանձասարի Վանահայր Սահակ Շաքարյանի եւ Քաշաթավի հոգեվոր հովիվ Աթանաս Վարդապետի ներկայությամբ։ Մինչ եկեղեցի այցելելը շրջանի նախկին եւ ներկայիս ղեկավարները, հյուրերը հոգեվոր հայրերի հետ ծաղիկներ խոնարհեցին Բերձորի Արցախյան գոյամարտում նահատակված հերոսներին նվիրված ուսամալերի խոնարհված պատերի մոտ հարկելով նահատակների իշատակը։ Պատարակի արարողակարգից հետո Սահակ Վարդապետ Շակարյանը շնորհավորեց ներկաներին տոնը արդիվ Քարոզով դիմեց մաղթելով Աստծո լուսնիշնի լուսավորի հայոց աշխարը։ Կողունակություն հայտնեց բոլորին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն եկեղեցու կառուցման գործում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախյան ազատամարտի հերոս նահատակ բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանն այսօր կդառնար 46 տարեկան։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Կոմիտաս Հակոբյանն ապրեց ընդամենը 21 գարուն, չհասցրեց ամուսնանալ, զավակներ չունեցավ, բայց անջնջելի հետ թողեց սերունդների հիշողության մեջ։ Վերջերս լույս տեսած գոյության պատրանք ժողովածուն, որն ամփոփում է նրա չափածո գործերը, օրագրային գրառումները, իրեն ձոնված բանաստեղծությունները, իր պոեզիային նվիրված գրականագիտական հետազոտություններն ու հարազատների հուշերը, ընթերցողին է ներկայացնում Կոմիտաս Հակոբյան Մարթուլի արյուն կերպարը, բնավորությունը, ներաշխարն ու հույզերը։ Գիր Գիրքը կազմել եւ հրատարակությանը նախապատրաստել Կոմիտասի քույրը Էվելինա Հակոբյանը, ով ներկայումս բնակվում է Ռուսաստանում եւ ում հետ զրուցեցինք հերախոսակապով։ Քրոջ խոսքով Կոմիտասը բանաստեղծ էր իր ողջ էությամբ եւ նրա տողերի խորի մաստ բարձությունը բնորոշ էր նաեւ բնավորությանը։ Պարզ էր, բարձի ճիշտ իմաստով, ասնիվ էր ու անկեղծ, բայց ոչ դժվար ընկալելի։ Հստակ ու համարձակ էր թե խոսքում, թե գործում շատ զգաստացնող հաստատուն բնավորություն ուներ, որ լավ է երևում իր ստեղծագործություններում։ Ցանկացած իրավիճակ իր ձեռքումն է։ Ցանկացած կարգի մեջ մտցնում էր խախտում ու դարձնում նոր կարգ։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ երբեք իր բանաստեղծական վարքով տարօրինակ տպավորություն չէր թողնում։ Իր բնատուր գեղեցկությամբ էր մի պատկերը դարձնում այլ։ Կոմիտաս Հակոբյանը 18 տարեկան էր, երբ բռնկեց Արցախյան պատերազմը, եւ նա անվարան մտավ ազատագրական պայքարի հորձանուտը։ Հատկանշական է, որ պատերազմի բերած մահն ու ավերը չխաթարեցին պատանի պոետի բանաստեղծական հոգին, ու նա մնաց հավատարիմ մարդկայնության իր սկզբունքներին։ Պատկերացնում եք, ինչ բան էր 90-ական թվականներին թշնամու հետ խոսել մարդկային լեզվով։ Թշնամի բառը շատ հազվագյուտ էր գործածում, հիմնականում հակառակորդ։ Ու մարդկային այս լեզվով էր ինքը իր զինվորներին զգաստացնում։ Գրքում, ինչպես ասացինք, տեղ են գտել նաև հարազատների հուշերը։ Կոմիտասի այժմ արդեն լուսահոգի հայրը Արսեն Հակոբյանը թղթին հանձնած իր հուշերում պատմել է, թե ինչպես որդու վերջին այցելության ժամանակ խոսեցին սպասվող զինադադարի մասին։ Հայրն ասում էր, թե զինադադարը կկնքվի մայիսի 9-ին, մինչդեռ կոմիտասը պնդում էր, թե մայիսի 5-ին։ Բանաստեղծը ավաղ չսխալվեց։ Այդ օրը նա ավարտեց իր բաժին պատերազմը։ Կոմիտասն ընկավ 1994 թվականի մայիսի 5-ին պատերազմի վերջին մարտերից մեկում Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի մատույցներում, իսկ հրադադարին մնացել էր ընդամենը մի քանի օր։ Ինչ էր սա՝ նախազգացում, մարգարեություն թե ուղակի զուգադիպություն։ Իր ստեղծագործություններում մի օր չլինելը ամենևին նկատի չի ունեցել վախ հասակում կյանքից հեռանալը Ես կասեի, սա մահվան զուտ փիլիսոփայությունն է։ Մարտական օրագրում հստակ ցույց է տալիս տիրող պատերազմի իրական պատկերը, որ զոհվել կա ու հանուն ինչի, որ պատերազմ է ու մենք հլզինվոր։ Իսկ հորս այդ խոսակցությունում զուտ զուգադիպությունն է։ Ես գտնում եմ, որ զուգադիպություններն ու պատահականությունները գերիշխող են կյանքում։ Կասի, որ կոմիտասը կյանքին ու գեղեցկությանը սիրահարված հոգի էր ու կյանքի ամեն մի րոպեն դարձնում էր վայելք։ Կոմիտասը լուսաշող երիտասարդ էր, լուսաշող են նաև նրա մասին մերձավորների եւ առհասարակ նրան ճանաչողների հուշերը, որ ջերմացնում են հարազատների հոգին, ասում է քույրը։ Եվ իրոք, հեռանալուց հետո էլ Կոմիտաց Հակոբյանը շարունակում է ապրել ու ապրեցնել մեզ բոլորիս։ Շնորհավոր ծնունդդ, հերոս, խոնարհվում ենք։